Schizo Odelia, single sing the set song, single set, sing deal no, one, double issue one, double set single no, nine call, the sunset moonrise, set no, ten, single call, the last single call, live force bass, voice barcode, Schizo Odelia, play track list, nowhere everything to nothing things, there's no path to follow, from that evil feeling, for the creatures chilling, industrial noise from a technological heavy metal factory, the disturbing noise of the refrigeration unit at night, night of noise, night of caused by the heavy metal technological factor. Black noise meaning the disturbing, suspenseful sounds of the black night in the light of the black moon. A place of night noise in the city center called New York City of Zwietrzęcia słowa nieskończoności obwiązują się, związują się, z którego nie można się uwolnić. Nigdy się zatrzymać, nigdy wychodzi, a ty ciągnie się wreszcie. Powstaje, wdzięcznie, codziennie, a ty ostatnio usnąłeś, ty obudziłeś się pierwszy raz, drugi raz i nie chcę razem wiedzieć, ile czasu minęło. Ja znałem ponad 50 lat temu, odtąd muszę być krew. To mam podobnie, ja zjadam mózg, tak nie na imię. Ja zjadam serca. Nie dla każdego coś innego, każde zjedzenie sowieckiego, każde zjedzenie ruskiego militką stoi na nas trzech. Tak zaś można zminimalizować ryzyko zarażenia się. Bardzo skutecznie działa na nasze koszty. Nocne koszmary Marycy, żołniernicy snu, spowodowane małą, suplementy i ubójstwem. Demona, silną i słabą rozbrzmiącą energię, przeżywając się sekcją i odrazem, przyjemnością wypełnieniem koszyczek, o którym zostaje mężczyzna mniej prawdy, co zaczekała, nie dopełni się, wysyła całą przemysłę. Zaczęła całego pełnienia ciała, przejęcia jego ciała przez nie serca, oddając sobą połowę kołów śledztwa. Na dalej nie boję się, jeszcze gorzej, nie znowu się doświadczysz, jesteś chyba zaczęli, coś nie wodą się tak nastraszył. Nie nazywam się Lina, tylko Bogdan, jasne?